Elle moi, Hello papi, mais bazar? J'entends des bails à trois sont À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, Mais comment ça, le monde est type Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, en en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja y'a pas moyen, Je J'suis pas ta katana, Jaja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crash encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers l'ai couché Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, y y'a pas moyen baby, tu dettes ça. Oh, jaja y'a pas moyen, Jaja Tu suis pas ta cata, Dja Dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, jaja y'a pas moyen, Jaja Tu suis pas ta cata, jaja Dja, en baby, tu dettes ça. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja tu pas ta cata, hein, dja dja, genre En baby tu dettes ça Oh dja tu pas ta hein, dja dja, non Y'a pas moyen, dja dja, ouais En katana baby tu dettes ça Oh dja tu pas ta hein, dja dja, non Y'a pas moyen, dja dja, ouais En katana baby tu dettes ça D'après toi En a baby tu dettes ça En a baby Uncle a baby to the top. Uncle a baby. Oh, Jaja.